الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد Draga braćo, nastavit ćemo sa temom o sihiru, nad naravnosti Kur'ana i liječenju Kur'anom sihira, šeitanskog dodira i sličnih bolesti. Već nekoliko džuma i petaka govorimo o tome, pa danas nastavljamo tu temu, kaže Boži poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, a prenosi je Buhureira radijallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن <coughs> kaže od Božijeg poslanika se prenosi da je rekao klonite se sedam teških grijeha ili sedam stvari koje će vas u propast odvesti upitaše Božiji poslanice koje su to stvari Kala e širku billah Reče Boži poslanik Širk Ili pridruživanje Allahu Đelešanu u druga Ili obožavanje nekog ili nečeg drugog osim Allaha Đelešanu Versih I sihir وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق Zatim klonite se također ubistva osobe koja vam je zabranjena ubiti osim sa Božim hakom. Va eklar riba i klonite se kamate, jedenja kamate. Va ekle mali lijetim i klonite se jedenja i metka jetima. Va tavalli jevme zahb i klonite se okretanja leđa ili bijekstva iz bojnih redova. Va kacal muhsanatil mu'minatil gafilat. I klonite se potvaranja bezadvenih mominki, muslimanki, za zinaluk. U ome hadisu, draga braćo, vidimo da je jedan od teških grijeha i sihir od sedam teških grijeha koji u stvari ulaze čovjeka u propast jeste i sihir ili pravljenje sihira služeći se šeitanskim i džinskim služenjem ima ih koji smatraju da je sihir samo obični haram međutim sihir je i više od toga on je tak širk Sihir je, dakle, i kufur, bezvjerstvo. Kaže tu Koran je zumušan u ajetu koji sam naveo u hudbi, jedan poduži ajet u suretu Bakare, između ostalog, jedan dio citat tog ajeta وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Ali su šeitani u bezvjerstvo otišli poučavajući ljude sihiru. Znači, otišli su u kufur poučavajući ljude sihiru. Prema tome, sihir nije samo obični haram. Sihir je, dakle, kufur bez vjerstvo neuprostivi grije. Razlika između kufura, nevjerstva i običnog harama je u tome što je kufur također haram, ali neoprostivi haram koga Allah Đelešanu neće nikada oprostiti. Dok drugi haram Allah Đelešanu može oprostiti. Može kazniti za njih. I oprostiti, a ove neće oprostiti. Znači sihir, odnosno kufur, jer je sihir kufur, Allah Đelešanu ne oprašta. Zato je kazna ovo svjetska, dunjalučka, za ovaj vid griješenja u islamu, smrtna presuda, draga braćo. I to smatra velika, velika većina islamskih učenjaka, jedino šafija, jedan od velikih imama smatra da takvu kaznu ne treba izvršiti osim u slučaju ako isti taj sihir vas svojim sihirom ubije drugu osobu. Tek tada kaže treba takvu osobu ubiti. Znači, a i on smatra da treba takvu osobu ubiti. Omer radijallahu an, drugi halifa, znači za Bekira, Ebu Bekira, Znači drugi halifa iza Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam prije smrti na godinu dana ostavlja jednu oporuku ili vasijet ili, ili šalje jednu knjigu, jednu risalu na terenu u kojoj se kaže, a prenosi to jedan Bidzalet bin Abede kaže etana kitabu Umar radijallahu anu kable meutihi bisene eniktulu kulle sahirin wa sahire kaže <clears throat> došla nam je knjiga od Omara radijallahu an na jednu godinu dana prije njegove smrti došla dakle na teren poslao je na teren razlas, proglas ubijte svakog sahira ili sihirbasa i svaku sihirbasicu a od Ebu Musa je šarije se prenosi a nebi Musa radijallahu an enne nebija sallallahu alaihi wa sallam kal selasetun la jedhulun al genne mudninu hamr vakati u rahim va musaddikum bis sihr kaže od Ebu Musa se prenosi radi Allahu an <coughs> da je Boži poslanik sallallahu wa sallam rekao trojica neće ući u džennet trojica velikih griješnika neće ući u džennet pa spominje prvo kaže notorni alkoholičar koji se ne trezni dakle zatim onaj koji narušava rodbinske veze i onaj koji potvrđuje istinito sihira koji potvrđuje istinito sihira dakle sihir je kufur bezvjerstvo potvrđivanje istinitosti sihira sprečava od ulaska u džennet zato da razjasnimo draga braćo kao što sam najavio u preprošloj hudbi da, <clears throat> da razjasnimo i pojasnimo svojstva po kojima se može prepoznati sihirbas. bas Dakle, onaj koji pravi sihire, a to je opisano u literaturi na tu temu, pa ako se primijeti kod nekog ko se bavi liječenjem, jedno od sljedećih svojstava, on se bavi, on se bavi sihrom bez ikakve sumnje. To su sljedeće stvari. Kaže, ako pita bolesnika koji mu dođe o njegovom imenu i o imenu njegove majke, Zatim ako uzima dio odjeće od dotičnog bolesnika, kao što recimo kaput, e, kapa, marama, potkošulj ili nešto slično, da bi na to napravio sihir, ponekad kaže, čak traži taj sihir bas određenu životinju sa posebnim svojstvima, da bi je zaklao ne u ima Allah Đelešanuhu i ne spominjući Allah Đelešanu nego je zakolje bez toga pa zatim čak možda pomaže po određenom dijelu dijela tog bolesnika krv iz te žrtve a zatim možda uzme tu istu žrtvu pa je baci negdje na pusto mjesto gdje, gdje se pretpostavlja da su mjesta gdje se nalaze šeitene odnosno džini također jedno od svojstava ili radnji koje rade ti, ti sihirbati jeste i to da pišu nekakve talismane ili da uče nekakve zamolbe i talismane koje ne, koji se ne razumiju ponekad <clears throat> daju tom bolesniku hijab ili zapis koji u, u sebi sadrži nekakve pravo ugaonike u centru tih pravoglavnika nalaze se nekakvi harfovi bez značenja na prvi pogled ili brojke. To su sve stvari koje čine sihirbasi i oni se po tim stvarima razlikuju od oni koji liječe Kur'anom i Rukjom. Zatim, poneki od njih naređuje bolesniku <coughs> da se ne sastaje sa ljudima. Jedno duže vrijeme da boravi u nekakvoj posebnoj prostoriji u koju ne ulazi danje svjetlo ili sunčevo svjetlo. A to su mjesta gdje ne ulazi svjetlo, mjesta gdje se nastanjuju u džini, šeitani. Kaže, ponekad traže od bolesnika da ne dozvoli doticaj sa vodom. Znači da bude jedno dugačko razoblje vremensko nečist. Pa treba od njega recimo 40 dana da, da ne dotice vodu. Znači da treba da bude i nečist i neokupan i bez abdesta i tako dalje. Ovi koji traže ovu stvar znači da djeluju ili služe se sa džinima koji nisu muslimani, odnosno koji su kršćani. Također, takvi daju tim svojim bolesnicima ili pacijentima neke stvari koje trebaju pokopati u zemlju ili mu dadnu nekakav list koji treba zapaliti i nakaditi se na tom listu. U mnogo slučajeva oni mrmljaju nekakav govor koji se ne razumije, nekakve svoje šeitanske zamolbe, da ne kažem dove, ponekad obavještavaju određenu osobu koja im dođe da se liječi. Obavijeste iako ga ne znaju, nikad ga prije nisu vidjeli, obavijeste ga o njegovom imenu, o imenu odakle dolazi, obavijeste ga o problemu zbog kojeg dolazi i tako dalje. To su sve stvari koje može da sazna od određenog dina koji mu te stvari prenese, pa i on onda prenosi kao sveznalica, bajalica I to su stvari po kojima se može shvatiti da se radi o sihirbasu, a da se ne radi o čovjeku koji liječi na dozvoljen način. I u najviše slučajeva takvi napišu tom bolesniku nekakve harfove na izgled bez značenja, na nekakav zapis koji često treba staviti u vodu i zatim kada se otopi taj zapis ili ti harpovi bez značenja na izgled treba da pije takvu vodu. Kada se na ovakav način <clears throat> uvjeri da je određeni ljekar pod navodnicima sihirbas u stvari onda takvoj osobi se jednostavno ne smije ići radi liječenja ili ogledanja ili nekak slično, jer je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao u jednom od hadisa men etak jahinen fa saddakahu bima jakul fa kad kefare bima unzile ala Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam kaže ko je takvom koji ogleda i koji tako obavješta o tim stvarima pa još kaže vidi istinu je rekao povjeruje mu kaže takav je učinio kufur takav više ne vjeruje u ono što je Boži poslanik alaih salam došao sa njim odnosno što mu je Allah Delešanu objavio ovdje bih naveo jedno generalno upozorenje koje se spominje u literaturi o tim stvarima, o džinima, o sihirbasima, o liječenju od sihira i slično, navode naime jedno upozorenje i kaže dešava se da neki ne znaju od sihira ništa. Pa čak takav recimo, takva osoba bude veliki i teški griješnik. Ne drži se šerijatskih normi, a u sve to, u sve to opet dešavaju mu se neka čuda. Dođeš mu on neka čuda izvede, čini se više, niko ne može tako nešto da izvede. Čak kaže možda i širk čini, a opet dešavaju se te stvari. Kako to kaže objasniti? Kaže, to se objašnjava da je u stvari šeitansko pomaganje takvoj osobi. Često kaže takva osoba od onih koji uvodi u vjeru neke novotarije. Pa kaže, šeitan mu uljepšava i pomaže da to izgleda čudom te stvari da bi se u stvari okrenulo od hadisa i sunneta Bože i poslanika sallahu alaihi wa sallam. I kaže, ovo se puno dešava i posebno kaže, navodi posebno kaže vođama pojedinih sufijskih i derviških tarikata gdje ima i takvih kaže koji dođu pa zajedno muški i ženski pa se ponepijeju pa orgijeju u, u zajednim, zajedničkim seksualnim orgijama ugase svjetlo u određenoj sobi pa svi zajedno pa ko koga stigne i tako dalje ima i takvih stvari pa kaže i na rukama takvih griješnika često oni koji širk kaže čini dešava se da šeitan odnosno džin pomaže mu u uljepšavanju takvih stvari, u uvođenju nekih stvari u vjeru koje nisu vjera, koje su novotarija, jednostavno da bi mu, da bi mu uljepšao te stvari, da bi ljudi slijedili te stvari. I kaže te, ne treba se truditi takvim stvarima, jer dešavaju se i često se dešavaju i mogu se desiti, jer je to šeitenska pomoć takvim osobama da odvode ljude od pravog puta. Pošto ima mnogo tih sihirbasa i u današnjem vremenu koji se bave liječenjem, u stvari <clears throat> koji se bave sihirom, vidjeli smo kako se mogu prepoznati, u stvari to su, ne bave se oni sihirom ili tim liječenjem pod navodnim znacima, ni iz kakvog drugog razloga nego da bi debelo zaradili na nesreći i bolesti drugih. Pa da, napomen, da napomenemo neke vrste sihira, jer nam to u stvari nije bitno u našoj temi, ni kako se pravi taj sihir, ni te vrste sihira, nego nama je bitno kako se liječiti od tih stvari ili kako spriječiti te stvari da se ne desi, ili kako preduprijediti to da se ne, na nas ne može, da se nema ne može desiti, ili da se ne može onima koji se, koji se naoružaju nekim stvarima, da se njima ne, mo ne može desiti ta stvar. To je nama bitnije od toga da znamo kako se čini taj sihir. Pa imaju razne vrste sihira. Između ostalo kaže sihir razvoda ili razlaza. Gdje se napravi gdje se napravi između dvije osobe, bilo da se radi o mušku i žensku, ili između dva prijatelja, ili između dvojice koji su biznismeni i tako dalje, pa se napravi među njima, među njima razlaz, ima sihir i za Pa kaže ima sihir ljubavi, gdje se ovaj, upravo radi suprotna stvar od ove koju sam naveo, pa onda sihir umišljanja nekih stvari, pa sihir ludila, pa sihir raznih bolesti koje izgledaju fizičke bolesti. Pa zatim nekakav sihir krvarenja gdje čovjek krvari, pa sihir ne ženitve ili ne udaje i slično. Ima dosta tih vrsta sihira. Za nas kako već navedo, bitnije je kako, kako se liječiti od tih stvari ili kako se zaštititi od tih stvari nego da znamo načine kako se to radi. Da pomenemo da je Kur'an lijek za te stvari. Lijek protiv tih stvari. I mi ovdje smo jedno 15-20 dana upravo svojim očima gledali fizičko djelovanje Kur'ana u liječenju tih stvari. Jer je mnogi od vas su bili ti koji su svojim očima gledali to. U Kur'anu se kaže ta izubillah وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ U prevodu kaže se u ovome ajetu mi spuštamo od Kur'ana ono što je lijek i milost vjernicima, mu'minima. Po ovome ajeti kerimu dakle govori se da je Kur'an Lijek. U komentaru ovoga ajeta neki učenjaci kažu i neka ulema smatra da se radi samo o duhovnom vidu liječenja. Odnosno, da je Kur'an lijek u smislu da liječi od sumnje, da liječi od širka, da liječi od griješenja i fudura i tako dalje. Međutim, drugi smatraju, ja to smatram da istinitim, da se <clears throat> normalno radi o tome da i to liječi Kur'an, ali da, rije, da liječi i u fizičkom smislu. I, ono, I to je upravo ono što smo gledali ovdje, da fizički djeluje na čovjeka. Ono što smo gledali ovdje 15 ili 20 dana. Kur'an, dakle, može biti lijek po ome i u fizičkom smislu, a prenosi se da je Boži poslanik jednom prilikom ušao u kuću gdje je bila njegova žena Ajša radijallahu anha a nju je liječila jedna liječila je ta žena na način da joj je učila neke stvari pa kaže Boži poslanik gledajući to ali džiha bi kitabila kaže liječite je Božijom knjigom liječite je Božijom knjigom dakle ovaj hadis ne ograničava I ne kaže liječite se određenom surom ili određenim ajetom. Nego kaže se, lije, kaže se ome hadisu, liječite je Kur'anom, liječite je Božjom knjigom. Prema tome čitav Kur'an je lijek, odnosno Božja knjiga je lijek. Ima ih koji iz opreza smatraju ipak da ne bi trebalo liječiti Kur'anom ili nekim ajetima ili nekim surama osim ako dođe određeni dokaz da i Boži poslanik liječi o tim surama ili tim ajetima međutim upravo ovaj hadis koji smo malo prije navali i sljedeći hadis pojašnjavaju da takvo mišljenje nije tačno nego da se može primijeniti liječenje Kur'anom svim surama normalno da imaju određene sure i određeni ajet koji možda na nešto djeluju ali u svakom slučaju govori se o čitavom Kur'anu ili čitavoj Božjoj knjizi. Pa se kaže u jednom od hadisa koji se prenosi od Ebu Sa'ida el-Hudrija, kaže أنه كان في سفر مع مجموعة من الصحابة فنزلوا بوادي من أودية العرب kaže bio je jednom na putu taj Ebu Sa'id al-Hudri sa grupom ashaba pa su prošli kroz jednu, u jednu, došli u jednu dolinu u kojoj su bili Arapi. Kada se kaže Arapi znači bili su obični ljudi, znači nisu bili primili islam. Fa palebu min ehli hadal vadi en yudajifuhum fa ebel. Pa su tražili od stanovnika te doline, tražili su, vjerojatno bili gladni puta i tako dalje, tražili od njih da ih ugoste i da im daju hranu, pa kaže oni su odbili, nisu im dali ništa. Sme ludila seđidu hadal hajj. فجاءوا الى الصحابة وقالوا هل منكم احد راق فكاذا هنا سدسلو kada su oni odbili da im daju, da ih nahrane, da je vođa tog plemena koji je bio tu u toj dolini, desilo mu se da je bio u jedan, bilo zmije ili akrep, pa ne znam, prenosi se u više rivajeta da je to bio akrep, možda i tako da je bio ugrižen od zmije i lakrepa i bio je, dakle, zaražen tim bio je pod otrovom, pa su došli ashabima tražeći od njih i pitajući da li ima neko od njih koji liječi rukjom. فقال ابو سعيد انا ولكني لا ارقي لكم حتى تجعلوا لنا جعلا فرقى لهم اللذيغ فقام كانما نشط من اقال Pa im je onda Ebu Said rekao ja ću ga liječiti. Međutim, neću ga liječiti, kaže, prije nego što nam platite i date. Pa je zatim kaže uzeo i izliječio toga kaže koji se digao onako on je ležao kaže digao se kao da je bio u okovima pa odjednom spali okovi on se digao fa atuhum kati aminal ganem pa su im kaže dali neke ovce zato to fa lemma ređeu أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لأبي سعيد بماذا رقيته قال بفاتحة الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم pa kaže dali su im stado ovata zato vratili se Božijem poslaniku i obavijestili ga šta se desilo pa Božiji poslanik pita Ebu Saida sa čime si liječio toga čovjeka ili kakvu si rukiju učio pa mu odgovara Ibu Said proučio sam Elhamdulillah i to je djelovalo pa je Boži poslanik rekao a otkud si znao da upravo ta sura će pomoći i na tome se završava da je Boži poslanik odobrio to što je ovaj uradio što znači kada malo promislimo da Ebu Sa'id sam nije tražio od Božijeg poslanika da mu kaže koji ajet i koja sura liječi u Kur'anu. Nego jednostavno kada mu, je, kada mu se desio taj slučaj, on je upotrebio sura El Fatiha i ona je djelovala, pa prema tome to znači da je Kur'an čitav lijek i da ne mora biti određeni delil i dokaz od Božijeg poslanika za određenu suru ili određeni ajet da bi liječila ili liječio taj ajet kao što je bio slučaj u Ebu Saida El Hudrija i Boži poslanik je to odobrio prema tome, dakle čitav Kur'an je prema ovome lijek. Pa čak ovdje ima i jedno pravilo koje je postavio poslanik Alehi Saram, gdje je odobrio liječenje Kur'anom, sunnetom i dovama, pa čak i ako su bile iz predislamskog doba, ako su te dove ili te forme i formule koje su izgovarali, ako nisu sadržavale širk i nešto što, se, što je u sukobu sa Kur'anom i sunnetom, čak je i to odobrio u liječenju prema tome, to je jedno, jedno opće pravilo i smatram da oni koji iz opreza smatraju da ne bi trebalo liječiti Kur'anom osim sa suretima i sa ajetima za koje je došao jasan delil smatram da nisu u pravu nego da je grupa onih koji kažu da je čitav Kur'an lijek, da su oni u pravu i da se može čitavim Kur'anom liječiti. To potvrđuje dakle ovo zadnje pravilo u kome je Boži poslanik rekao, kada smo navodili o ruki predislamskoj, rekao je A'rabu alejja rukakum, la be'se bir rukjeti malem tekun širka. Kaže, pokažite mi ili recite mi koje su to rukje. Jer kaže, nema, ne smeta rukija u kojoj nema širka. Dakle, samo one ruke u kojima ima širk ili traženje nekako i zamolba džinima i šeitanima, te stvari mogu biti haram i zabranjene, a ove druge ruke i načini liječenja nisu zabranjeni. Dakle, iz ovoga hadisa se razumije da je dozvoljeno liječenje Kur'anom, sunnetom, dovom, pa čak i džahilijetskim načinom liječenja ako ne sadrži kufur. Draga braćo, mi ćemo ako Bog da inša Allah nastaviti sa ovom temom posebno iz razloga što nije dovoljno da znamo da postoji taj sihir i da postoji lijek za taj sihir nego iz samo razloga što treba sami da praktikujemo neke stvari koje će nam biti zaštita pa ćemo upravo o tim stvarima koje mogu biti tvrđava ili oklop za nas da nam se ne desi nešto od tih stvari sihira i šeitanskog ili linskog dodira upravo ćemo tim stvarima ako Bog da inša Allah sljedeći put da bismo imali oklop da bismo imali zaštitu protiv tih stvari uz molbu Allahu Đelešanuhu da nas uputi i vodi pravim putem Draga braćo <clears throat> nastavljamo prošle kutbe Prije smo spomenuli mjeme Kur'anom, spomenuli smo sidr i vrste sidra, zadnji put. Preostalo je da prije nego što prijedimo možda najvažniji dio ove teme, da progovorimo malo o specifikama to kako su ga nazvali paralelno svijeta sa nama, odnosno specifikama džina, šetana, kako bi se lakše shvatilo njihovo djelovanje i kako bi se lakše shvatila zaštita od njih i način liječenja Muslimani vjeruju u tajnu, u gajbu. To je u osnovi islamskog vjerovanja, na početku Kur'ana, na početku Sule Bakare, kaže se što je dobit, lahkali klamim, lahkali klamim, lahkali klamim, lahkali klamim, lahkali klamim, lahkali klamim, lahkali To je knjiga u koju nema sumnje. Kur'an. Huzer li mutatim. Ona je uputa mutatijama. Ona je uputa onima koji su Boga bojazni. I onda se opisuju ti koji su Boga bojazni, koji vjeruju u Kur'an i kojima je Kur'an uđita pa kaže, pa se kaže Enledine ujimu ne bil vajim. To su oni koji vjeruju u kanju, u taj. Vjeruju dakle ono tačina je došla u poznanih sallallahu alihi wa sallam. I džini ili vrsta džina i šeitana je upravo dio to gajba i dio te u koju mi vjerujemo da postoji, da djeluje da se nalazi paralelno sa nama i sa našim svijetom. Prije smo donijeli dosta kuransko-hadijskih tekstova u smislu da te stvari postoje, a nima potrebe da ih ponavljamo, neke smo proučili u hudbi, je potrebno da pomenemo neke specifike tih džina i šeitana, kako već napomenu na početku, kako bismo mogli da se bojimo protiv njih, kako bismo mogli da se liječimo protiv njih i kako bismo mogli da imamo zaštitu od njih. Kuranski i hadijski tekstor upućuju na to da su džini stvoreni od vatre. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ i stvorili smo džine od vatri. Ali i Abbas mi najdi min nar min halisin nar. Pa ti rivaje, pa ti rivaje bin Buhra, anu, min tarbi lehebiha. Kaže, stvorili smo, Allah Rošanu kaže, stvorili smo džine od vatri, a ime Abbas to komentariše i desiri pa kaže ovo od vatri znači od vatri čiste vatre dok u drugom rivajetu kaže od onoga plamena od vatre ima još svih ajeta koji govore o tome ali je dovoljno po ovom pitanju kada se govore o vrstama džina spominje se عن ابي سعد الخشني قال قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ثلاثة أصناف Ali prenosi se od Ebi Sa'ad al-Hasanija da je Boži poslanik rekao džina ima tri vrste. Sinkun lehu rađiatu ja prijune bil hava, a dio njih koji imaju nekakva krila, primjer na njima, i oni su u zraku, plivaju debje i zraku, va sinfu hajati va akvarinu. Ima drugi dio, kaže, koji je predstavljen u zmijama i akredima, va sinfun jahlun va jahranun, I kaže još jedna vrsta, to je vrsta oni koji stanuju i koji idu. Prenosi se da je ovaj hadis od hadisa Sahiha, znači je od osnovni, a prenosi ga Tabaramija, Hakim, Behepi u svojim knjižama o hadisima. Gdje se nalaze ljudi? Gdje stanuju ljudi? Usually nego što hoće i Boži poslanik sa Allahom i Hrvatskom. Kada on sad svoju ruku ili tajemo i počinjemo sa jelom. Kada jednom prilikom smo bili sa njim, na tom jednom od sloveta, znači, gozva, gdje su jeli, on čuo Božeg poslanika gdje kaže Ako neko od vas uđe u kuću, pa prilikom ulaska spomine Božje ime, reče Bismillah. I kada, kada hoće da jede, pa reče Bismillah, reče šeitan koji se tu nalazi, a nema nam mjesta u ovoj kući. Nema nam večere u ovoj kući. وإذا دخل فلم يدخل إلا عند دخوله قال الشيطان أدركتم المدينة وإلى أن يصلنا عند طعام قال أدركتم فدركتم باب بالعشاء بالعشاء أتاجي أقول أسفوني كي يبوز مينا ويقول أولا كروكوشي أهل رجل شيطان سوي براتي ها كما نمي مسلمات مصنوات كما نمي أسرديش مصنوات أتاجي أقول يوسي تكوني إما الله جل شأنه بريكم يلا بريكم يلا رجل evo vam, evo nam i stanovanja, evo nam i večeri. Tu su neke specifika šeitana i žina. Kaže se da se džini i šeitani mogu predstavljati i materializovati u razne oblike, a za prenosi, a vjerujem da smo to već ispominjali, u hadisima, el kilbul esadu šeitan, da je crni pas u stvari šeitan, kaže i njih je jednom veliki islamski učenjaka Allah svojim rahmetom nagradi el kelbul ekvedu šeitan šeitanu il kila vel fin vel finu te nasavlaru bi sureti i kefira kaže crni džin je šeitan ili šeitan pasa a džin se kaže predstavlja u raznim vidovima i slikama وكذلك في سورة القط أتتجد يوكليك مشكي القط الأسد ترمي مشكي لأن الثبات أجمع للقوى الشيطانية من غير وفيه قوة الحرارة هذا يد هذا سنة ويا je u stvari ili crnilo uopće jeste kaže nešto što je bliže ili bliskije tim šeitarskim snagama od nečega drugog i kaže u tome ima i nekakav vid energije to prenosi i Bitenje Rahimahullah jedan od velikih islamskih učenjaka s tim što se spominje također da isti taj učenjak rekao da se oni predstavljaju u liku ljudi ponekad životinja, zminja, akrepa, deva, krava, ovaca, konja, mački, magaradi, ptica i tako dalje i <clears throat> imaju spolu, da ne mogu biti muški i ženski. Svakako, jer se u vjerodostojnim predajama, u predajama koja, koje prenose Buharija i muslim, kao što je na primjer predaja Van Hennesi radi Allah van Bukhar, prenosi od Hennesa radi Allah van Bukhar, rekao, Jale nebiju sallallahu alaihi wa sallam, iza dekala il khalaf, kal, Allahumma inni a'udu bih emil hupsi wa sabaj. Da je Boži poslanik izgovarao prilikom ulaska u WC, u naš gospodaru mi se utječemo ili ja ti se utječem od šeitana i šeitankinja ili od džina i džinkinja jer u Al-Quds al u prevodu i u Kesiru u komentaru spominje se da znači muške i ženske od džina i šeitana mi smo ranije sigurno više puta pomenuli ajet el kusi koji je jedan od najjačih pregrada između čovjeka i žinskog vjerovanja pa se spominje kada se govori o vrijednosti tog ajeta ajet el kusi spominju se razmjeri vajeti pa između ostalog u komentarima hadisa vezani za vrijednost tog ajeta kaže se i za kultura لا إذا قلت ما لا يقهرك شيطان حتى تصبح يعني أكو إزبوليش تو إن تاي آيات كاجة نيشة تي موشي تي نوشي دا تي šeitan sve do sabaha, a u drugim rivajetima se govori i za tu tuhun, i za tu tehun ne vara ja tohu, ke zekeru da la unsa minem džini. Kaže, neće ti se moći ako izgovoriš to ajet, neće ti moći da se približi niti muško, niti žensko od džina. A u drugom opet, e, rivajet i komentarima o vrijednosti آية الكرسي قال إذا لا يقربك من الجن ذكر ولا أنثى صغير ولا كبير ليش أنت مش لازم تبريش الجن عن أنت مش كل أنت جنسك أنت جنسك أنت مالك ذلك سوى الجن ودرجة النار مما يزابرنا زابر din na dakle, koji je tako postupali. A prema tome ovome ajetu hoćete se vidi da su i džini podložni i podređeni naredbama i zabranama šarijeta kao što su to podređeni ljudi. Dakle, i oni moraju i trebaju da zikira ovaj račan, i oni moraju također da klanjaju, i oni moraju također da se drže kuransko-hadijski zabrana. Svakako da oni imaju i različite vjere, iz jednostavnog razloga što im među ljudima ima oni koji su i muslimani i nemuslimani pa se kaže za njih da ima muslimana, ima i kršćana, ima i židova i drugih vira i drugih skupina a u suri džin kaže se onima vanna minna salihune va minna dune dani kunna parali papirna dakle, ima među nama i dobri ima među nama i oni koji imaju različite puteve a pa razišla je utara ime Abbas Besiri i kaže, odnosno među nama ima i od njih koji su mukmini i od njih koji su nevjernici i kjakiri. To se spominje u stvari na jeziku džina u suri džin. Da li će, pošto su, pošto ima šarija taj koga moli da se pridržavaju, da li će džini ulaziti u uslužen pa se ulema složila i ona priješnja i ova sadašnja na to da će nevjernici džini ući u vatru i džennet a radi su se po pitanju da li će mukmini od džina ući u džennet ili ne pa većina od njih smatra da će ući u džennet i biti u jednom dijelu dženneta <clears throat> ovaj, jedan učenjak koga sam već spomenuo, jedni temije kaže وَكَافِرُهُمْ تَيَلْجِدُ muadzabun fil ahiret bi ittifaqi ulama kaže kafir od džina biće na hrvijetu od onih u svim islamskim učenjacima biti od onih koji će iskusiti tešku kaznu va emma mu'minuhum kažem guha u alamaja va emma mu'fil vrne a što se tiče muslimana od njih vjernika kada većina islamskog vreme smatra da će biti u džennetu pa onda nastavlja va kad rudije ennehu je umne fi rabbil vrne jer agumul insu in hajsu la je agnehu kaže spominje se ili prenosi se, da će oni biti u jednom dijelu džerneta, pa će ih ljudi moći vidjeti sa svojih mjesta, oni njih neće moći vidjeti. To je dakle suprotno upravo ono što se dešava na nalogu, kada oni nas sad mogu gledati, a mi njih ne možemo da vidimo. وهذا القول مأسور عن مالك والشافعي وعمل بن يوسف ومحمد. I ovaj قول ili ovo mišljenje prenosi se kao jedno od mišljenja Malika, Šabije, Ahmeda, Ebu Jusufa i Muhammeda iz hadijetiskog naseba. A kaže se također, vatim im ne trebalo ten nežad bilen nar vrhu mesulun an tebi hanife. Kaže, spominje se da je njihov sema u stvari samo da se spase od vatre i to mišljenje zastupa Ebu Hanife. Živi se draga braći boje ljudi. Oni se boje ljudi I ljudi su od njih na jednom većem stepenu, jednoj većoj dalječi. Prenosi se u Arama ibn Ebi Dunja an Mujahidin kal بين أنا ذات ليلة أصلي إذا قام مثل الغلام بين يدي قال فشددت عليه لآخذه فقام فرتب خلف الحائط حتى سمعت وقعته فما عاد إلي بعد ذلك. قال prenosi izmjeri dunja od mudrahida koji je rekao kada jedni ruč sad banjao kad je predano ustao kaže jedan dječak kaže zgradio sam ga i htio sam da ga zgradim za ruku a pa kaže vidio se prošao jedan samo kroz ziv tako kad je sad tu jedan samo njegov prolazak i odazak i znači da se boje ljudi ali ovdje treba ovaj znati i to da ima ljudi što najveći potrebe u hadisima, koji se boje njih također. Upravo je to katastrofalno za čovjeka. Bojan je od njih. Ili na bilo koji način, na bilo koji način tražiti pomoć od njih. Jer iza toga, znači, oni će to shvatiti kao slabost čovjeku i kaže se bit će od njih koji će jednostavno zajišći čovjeka, odnosno koji će jednostavno zajišći čovjeka Prenosi se također od ovoga muđahida, koga smo spomenuli, malo prije, الشيطان أشد فرحا أي خوفا من أحدكم منه فإن تعرض لكم فلا تفرقوا منه فيركبكم ولكن شدوا عليه فإنه يسد kaže šeitan se više boji vas nego što se vi njega bojite zato kaže mu se desi da se vi susretnete sa njim nemojte od njega okretati se i bježati nego jer će vas kaže on pojeće, i djelovati na vas. Ne kaže, budite od njih koji će prema njemu pokazati šibet i kaže, pa će on utići od vas. Zato se prenosi u nekim predajama da šeitan nije smio da se susretne sa onom na djelovu anju. Jer onom na djelovu anju bio poznat kao šadin, kao junak, kao hrava, kao djevoj i kaže se da bi on okretao drugim putem ako bi vidio onom na Znači, Također se jedna specifika njihovih, pored ovih fizioloških radnih potreba koje smo naveli, jest imaju i tu potrebu znači da, da, da se ženi i da se razmnožavaju. U Koranu se kaže وَإِذْكُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا kaže i kada smo rekli melecima učinite Ademu sedu pa su kaže svi učinili sedu a šeitan nije htio da učini sedu bio je džin znači bio je od džina pa je odbio naredu pa je bio od onih koji će fisku učiniti i nije poslao Allahu da šanu naredu da ćete njega uzeti i njegov porod svojim vjerima, znači i njegov porod. Prema tome, ovo je takozvani vjerovinski šada, porod u smislu da su i oni ti koji se žene i razmnožavaju. Prenosi se od Ibn Jarira, Anvar Ibn Bin Zed, Ennehu Suhila Anil Džin, هل يأكلون ويشربون ويموتون ويتنافحون فقال هم أجناس فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يموتون ولا يتوالدون ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويموتون ويتناكحون قال prenosi se od Ibni Venira, a od Vehba Ibni Mimara, da je upitano džinima, da li oni jedu, da li piju, da li umiru i da li se žene, pa je rekao, oni su raznih vrsta. ima i kaže koji su čisti i džini kako čisti i džini hvali su tim kaže oni su kao vjetar ne jedu, ne piju niti umiru niti se razmišavaju a ime ukaže i druge vrste džina koje jedu, koje piju, koje umiru i koje se žene udavaju Džini će na sudnjem danu svjedočiti u jezinu da su čuli od njega jezan. što je potvrđeno u vjerodostojnim predajama Buhari i drugih, pa se prenosi recimo od, od Ebu Sa'ida Kudrija, u, a to bilježi Buharija, kaže, ena Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam kale, inni arake tuhibbu l'ganame wal badje, fe iza kunte fi ganami wa badijeti, fe azanta bis salat, farqa savta, بالملا فإنه لا يسمع ملا صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء illa šehida lehu jedna kijame. Kaže, prenosi se taj hadis da je Boži poslanik rekao, a to prenosi je Musaida Kudri, kaže, ja te vidim da ti puno ideš u pustinu gdje čuvaš ovce ili stoku, kada budeš sa svojom stokom u pustini, pa budeš učio jedan za namaz, kaže, podigni glas, ja pomislim da sam, Jer kaže, neće da čuti dok se tvoj e, glas dobri, ili dok je dobro da je dobri glas mojezina, neće čuti džin ili ljudski stvar ili nešto drugo, a da ti ne bude se došlo na sudnjem danu da si poučio jezera. Zato naći ćeš šetana kad čuje poziv na jezan, a tu spomnijem hadisima, kaže tako bježi daleko i kada ispušta vjetar iz sebe. Da ne bi čuo poziv, da nije čuo jedan. Jer je on nekrede bubim vjeri. A pošto me on nekrede, neće nam usvjedući na sudnji dan da čuo je jedan. Pa kaže, bježi od Ezana, bježi od Ezana, kad je sve pustajući zrak, da ne čije šta se uči u tome dan, da ne bi se dočio na sudnjem danu svom nekretelju, mukminu, vjerniku, ne bi se ne znam. Prenosi to u Hadisu, روى مالك والبخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه فاتبع الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التاذين فاذا قضى النداء اقبل حتى اذا ثوب بالصلاه ادبر حتى اذا قضى التثبيت اقبل حتى يخبر بين المرء ونفسه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يملك الشر قال prenosi ili bilježi ali mali Buharija i muslim od jednog reka da je godin poslanik rekao kada se pozove na namaz dakle kada se tuje reka šeita bilježi puštenići zrava da ne čuje jedan kada se završi sa ekranom kaže on se i, i, i bojde na namaz on se vraća Tako kaže da dođe kod čovjeka pa pokušava da mu napredi ve sveđe posjećajući ga na nešto ili na nešto drugo pa mu kaže sjeća ovoga pa sjeća ovoga pa čovjek zaluta u namazu jednostavno nastoji ga odvrati od namaza sve do toga momenta dok čovjek jednostavno ne smije od namaza pa čak ne zna nikoliko je rekiata hanju dakle to je djelovanje šeitanskog bilo kada se ti šeitani rašili u pozemlju, u koje vrijeme? Kaže se da to oni rade u dvijema akšama i u hadisu se traži od mu'mina, muslimana, vjernika, da u tom vremenu sprečavaju svojoj djeci da budu vani iz razloga što može da ih zadesi šeitan svoj čin svoj djelovanje. Pa ćemo kod nema Allah da ne, ne dužimo više nastaviti na ovu temu sljedećeg umjaka Boga. Inša Allah draga braćo, draga braćo, nastavljamo prošle hudbe u kojima smo govorili o jednoj nadnaravnosti Kur'ana, liječenju Kur'anom od sihira džinskog i šeitanskog djelovanja, od tog, kako smo ga nazvali, paralelnog svijeta koji živi sa nama. Zadnje džume govorili smo o specifikama i odlikama tog džinskog, šetanskog svijeta i nismo stigli da završimo sve pa se nastavljamo. Došli smo do toga ili do pitanja ili do mesele kada se rasprostranjuje i raširuje taj za nas nevidljivi svijet po zemlji pa se govori u vjerodostojnim hadisima koji se prenose u sahihu Buharije i u sahihu muslima što znači da su vjerodostojne vijesti od Božih poslanika sallallahu alaihi wa sallam pa se kaže i prenosi od Džabira radijallahu an قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ Kaže od Džabira se prenosi da je Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao kada se spusti noć, kada dođe noć, sklonjajte vašu djecu jer se šeitani u to vrijeme raširuju po zemlji. Fa iza zahaba sa'atu min al-layl فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا يفتح بابا مغلقا a kaže kada prođe jedan sat vremena možete ih pustiti a onda u to vrijeme dakle već je noć zaključavajte vrata i spominite pri tome Allahovo Đelešanu ime jer šeitan ne ulazi ili ne može otvoriti vrata koja su zaključana pri čemu je spomenuto Božje ime va euku kirabekum i zavežite mješine sa vodom dakle u ranije vrijeme su bile mješine kao posude za vodu pa kaže zavežite ih znači ne ostavljajte ih otvorene Veskuru smalla i također spomenite Allahu Đelešanu ime وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم Kaže također prikrijte vaše posude u kojima se nalazi voda ili hrana ili nešto drugo, prikrijte ih. Ako ne možete ništa drugo, kaže stavite kakav štab preko toga. Ali spomenite Allahovo Đelešanuhu ime, recite Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. I kaže na koncu ovoga hadisa peta stvar koju nam naređuje i prilikom spavanja ili prije spavanja gasite svoje svjetiljke. Ovdje imamo ome hadisu pet naredbi. Prve dvije u kojima se kaže da se djeca ne puštaju u vrijeme spuštanja džina i šeitana na zemlju i daje nam se objašnjenje zbog čega ne, ne treba da puštamo djecu u prve, u prve dvije naredbe. A šta se odnosi ili kako objasniti i pojasniti ove tri druge stvari u kojima se kaže da prekrivamo ili zavežemo mješine sa vodom ili prekrivamo posuđe u, kojoj se, u kojima se nalazi bilo voda ili hrana i još zbog čega treba da gasimo svjetiljku prije spavanja. Pa se u hadisima kaže i pojašnjava to Kaže, gattul inae, wa evku siqae, wa agliku l'babe, wa atfiu sirađe, fa inne šeitane la jahillu seqaen, wa la jeftehu baben, wa la jekšifu inaen, فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل kaže <clears throat> u prevodu to je hadis također vjerodostojan koga prenosi Buharija i drugi kaže vaše posude uzmite pa poklopite nečim ili omotajte ili stavite nešto na njih također zavežite mješine i zaključajte vrata i vaše svjetiljke pogasite jer kaže sad objašnjava zbog čega jer šeitan ne može da pije iz posude ili sa mjesta koje se na takav način sa Božim imenom spomenuto zatvori i pokrije, niti kaže može otvoriti vrata, kada se spomene Božje ima, zatvori se i zaključaju, niti može otkriti posudu koju na takav način čovjek pokrije, pa čak kaže ako ne nađe ništa drugo neka stavi jedan komad štapa preko toga i neka spomene Božje ime iza toga i na takav način zaštiti se od šeitanskog džinskog djelovanja. Ovdje se opet i u ovome hadisu ne objašnjava peta stvar, zbog čega, i zbog čega se treba gasiti svjetiljka prije spavanja. U ono vrijeme ranije normalno da je to bila ili lojanica ili nešto drugo ili nekakav vid masti nekakve ili loja pa se to palilo zbog čega to je trebalo ugasiti kaže se u sljedećem hadisu Naime, šta se desila također je vjerodostojen hadis. Prenosi se od Ibni Abbasa kal, Džaet fa'aratun fa'garratil fitile, فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليها فأحرقت منها مثل مبدأ الدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سراجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم kaže kada hoćete da spavate gasite vaše svjetiljke jer šeitan a pardon šta se desilo prije ovoga ovo je naroda Božeg poslanika ali prije toga kaže došlo je desilo se kod Božeg poslanika da je došao miš nekakav prevrć okrećući tu svjetiljku koja se nalazila pred Božim poslanikom koja pala i progorila dio posteljine ili dio e, tepiha, možemo ga tako nazvati, ili prosirača koji je bio kod Božeg poslanika, pa se progorilo to, kaže, kao veličina jednog zlatnika, pa je Boži poslanik iza toga objasnio i rekao zbog čega treba gasiti u svjetiljku prije spavanja, kaže kada hoćete da spavate, ugasite vaše svjetiljke, jer šetan kaže pomoću ovakvih, pa pokazuje na tog miša, kaže nastojeće da vas zapali, Možda se sjećate, ponekada je u onoj čuvenoj areni Zagrebaškoj izlazile radne razne dogodoštine koje se dogode ljudima, pa između ostalog radna čuda šta se desi, pa se znalo desiti ponekada da opišu kako je nastupio plamen ili kako se desila vatra ili požar u nekim od stanova ili kuća, kaže nekada bi se desilo da izađe žena, ostavi djecu spavajući i slično, u kući izađe na kahvu pod kone, vrati se, tamo bilo šporet, radio ili bila naložita vatra ili slično i desi se požar ponekad i sa smrtnim posljedicama. To se dešavalo često u takvim slučajevima Pa ovo je opomena od Božijeg poslanika da se takve stvari ne ostavljaju jer mogu prouzrokovati šetanskim džinskim djelovanjem ono najgore. Neke životinje, dakle idemo o specifikama tih sila, nevidljivih sila džina i šetana koje mogu djelovati na čovjeka da bismo znali prilikom objašnjenja svih tih specifika kako i na koji način imati preventivu i liječiti se u slučaju da nas zadese te sile. Pa kaže se između ostalih specifika od ovih nevidljivih bića, kaže jeste i to da ih neke životinje mogu vidjeti. Pa se prenosi od Ebi Hureyreta radijallahu anhu anna Rasulallahi sallahu alaihi wa sallam kal Iza sami'tum nahiqal al-himar fata'avvazu billahi mina shaytan fa innaha ra'at shaytana kaže <coughs> Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenosi tu to Ebu Hurajre kaže kada čujete revanje magarca tražite utočište kod Allaha dželle recite auzu billahi minashaitanir racim jer kaže magarac je vidio šejtana fa iza sami'tum siyah ad-dike fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at mel meleka a kaže kada čujete kojim slučajem da se oglasi pijetavu, a to se čuje u sabahsko vrijeme, kada se meleci spuštaju u vremenu sabaha i kindije, kaže kada čujete da se oglasi pijetavu, to znači da je vidio meleka, pa onda zovite i tražite od Allaha Đelešanu da vam da od svoga padla i svoje nafake. I to je hadis koga prenosi i Buharija i Muslim što znači da je 100% tačan. Dakle, pojedine životinje mogu vidjeti te nevidljive svjetove, vidjeti meleke ili vidjeti šeitene. Od specifika tih džina je i to da slušaju nebeske vijesti i puno lažu, i puno lažu. Od Ibni Abbasa se prenosi Kaže, ah, bereni ređulun min ashabi nebiji sallahu alaihi wa sallam, ennehum bejnama hum dulusun lejleten ma'an nebiji sallahu alaihi wa sallam, rumije bi neđmin festenar. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كنتم تقولون في الجاهلية kaže od Ibn Abbas se prenosi da su da je <clears throat> neki od ashaba Božih poslanika kaže meni je prenio drugi ashab da su sjedili kaže sa Božim poslanikom jedne noći kada se desilo da je čitavo ono, onaj nebeski svod se odjednom osvijetlio vjerovatno je mnogi od vas to nekada vidio mi kažemo ili kometa ili meteor ili slična stvar pa je Boži poslanik upitao sahabe šta vi kažete o ovoj stvari kada se takva stvar desi šta ste govorili u džahilijetu o tome kalu kunna nekul valada lejleta ređulun azim wa mata ređulun azim pa su rekli ashabi mi smo u džahilijetu govorili kaže rodio se neki ljudski velikan ili umro neki ljudski velikan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش فكاze Boži poslanik ne ne kaže ovo se ne dešava ni zbog smrti nekog velikana niti zbog njegovog života i življenja nego kaže naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala kada odredi neku stvar da bude kaže nos, oni koji nose arš donesu tespih odnosno slavi Allaha Đelešanu pa se to prenese summe sebaha ehlu sema illedine jelunehum hatta jednog al habaru hadihi sema dunja pa kaže prenese se ta vijest iza toga na sljedeća nebesa ili na sljedeće nebeske sfere dok ne dođe do dunjalutkih nebesa فَيَخْتَفُ الْجِنُّ السَّمْعَ فَيَقْزِفُونَ إِلَىٰ اَبْلِيَائِهِمْ Pa kaže tada, dakle, prilikom dolaska tih vijesti na Dunjaluška nebesa, kaže, džini hvataju te vijesti. Pa posle ih nose onima kojima treba da nose svojim evlijajima ili svojim prijateljima ili onima koji ih počinjavaju pa sihir čine. Vojer mu ne bima dža u bihi ala veđih fehuve haq, valakinnehum jakzifune fihi fejazidun. Pa kaže, donose im te vijesti koje su osnovi tačne. Međutim, dodaju, kaže, i druge, tačke, i druge vijesti, pa uz jednu vježi donesu stotine drugih koje su lažne. Znači, friziraju istinu i dodaju na te vijesti. Od Ajše se prenosi također ome smislu da ti džini jednostavno hvataju te nebeske vijesti i puno lažu, Pa kaže se u hadisu od Ajše van Aisheta radijallahu anha kalet kult ja Rasulallah innel kehane kjanu juhdisune bi šeji fe neđiduhu haqqa kal tilkel kelime tilkel kelimetu l'haq jahtakuha l'đinni fe jakzifuha fi uzuni valiji va jezidu fiha mjete kedbe kaže Ajša rekla je Božijim poslaniku Božiji poslanice kaže ima oni koji proriču Pa kaže, recu neku stvar i kaže, ona stvarno se desi i stvarno istina. Kaže Boži poslanik, to je, kaže, riječ istine koju su džini pokupili kao vijesti. Ali su, kaže, na to donijeli još nekak i donijeli je, kaže, tom svom sahibu ili svom aliju. Ali kaže, na tu vijest koja je istinita donijeli su još stotine laži. Za Ramazan, kao što smo to uz Ramazan znali napomenuti, sputavaju se šeitani i džini. Zato svi smo svjedoci toga. Uz Ramazan ima mnogo onih koji ne čini u osnovi gotovo nikakav ibadet, ali uz Ramazan ga čini. I dođu i u džamiju i poste. Ima ih koji kad, kad ne poste, što se ono kaže, naštukavaju cigaru na cigaru, cigaretu na cigaretu. Jednu za drugom ali za vrijeme Ramazana uspijevaju čitavi 12 ili 15 sati nekada u Saudijskoj Arabiji nekada se dešava i 18 sahata posta uspijevaju da ne, da ne, da ne puše znači to je iz jednostavnog razloga što se uz Ramazan sputavaju džinska i šetanska djelovanja i sa tim se pomaže ljudima i onima koji hoće hajr da urade pa oni čine hajr zato se kaže u hadisu Iza za džaja Ramabanu futihate babu rahme وغلقت ابواب nar وسفدت الشياطين kaže kada dođe Ramazan otvore se vrata rahmeta i zatvore se vrata vatre ili džehennema i sputaju se šeitani dakle to je sve o specifikama tih džinskih i šeitanskih nevidivih sila ne smije se ni u kom slučaju desiti da neko od ljudi insana traži utočište od džina, a da ne traži to od Allaha Đelešanu. Kaže se u jednom od ajeta وَأَنَّهُ كِيَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ fezaduhum rehaqa kaže bilo je ljudi insanskih ljudi koji su tražili utočište od džinskih ljudi pa su im oni samo povećali strah i patnju u tefsiru ovoga ajeta između ostalih tefsira koji naširoko o tome govori govori se i sljedeće روى ابن ابي حاتم عن مكرمة عن عكرمة قال كان الجن يفرقون اي يخافون من الانس كما يفرق الانس منهم او اشد kaže prenosi Ebi, Ibn Ebi Hatim u krime kaže džini su se bojali od ljudi kao što se ljudi boje od nje ili još više se bojali od ljudi nego što se ljudi boje od nje pa kaže fekjane linsu iza nezelu vadijen herebel džin kada bi se desilo kaže da ljudi putuju kroz pustinu ili negdje kaže pa dođu u neko područje džini bi bježali sa tog mjesta fe jakulu sejidul kaum ne uzu bi sejidi ehli hadel vadi fe kale džin minna kama nafraku minhum منا min al-ins fa من bil فأصابوهم بالخبر والجنون فكاجي Dešavalo se dakle da dođu ljudi u, u neko mjesto, u neki prostor, pa kaže džin bi pobjegli sa toga mjesta. Pa bi se desilo da onda vođa ti ljudi ili te karavane reče utječemo se gospodaru ovoga mjesta ili gospodinu ovoga mjesta Pa kaže, džini bi tad vidjeli da se oni boje tih sila, pa kaže, rekli bi, vidi, oni se boje nas kao što se mi bojimo njih. Pa bi, kaže, prišli njima, pa bi ih, kaže, pogodili poslije toga sa ludošću ili sa nekim drugim stvarima, dakle, učinili bi im zlo. Zato se kaže, fe za duhum rehaqa, pa su im samo kada bi, u ovome ajet, kada bi tražili njihovo utočište, oni im povećavali strah i patnju Prenosi se također u hadisu fe an حولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك ovo prenosi muslim ovaj hadis što znači da je vjerodostojan kaže prenosi se od Havli koja je čerka Hakimova da je ona rekla da je čula poslanika alaih selam gdje kaže ko dođe na neko mjesto i tu zanoći pa reče utječem se Allahovim dželašanuhu potpunim riječima od zla onoga što je stvoreno kaže neće mu tu moći ništa naštetiti čitao vrijeme dok je na tome mjestu dakle dova glasi e'uzu bi kelimatillahi tamat min šerrima halak znači utječem se Allahovim želešanuhu potpunim riječima od zla onoga što je stvoreno. <clears throat> da li džini stanuju u kućama? Dešava se i to da džini između ostalo, pored toga što stanu u pustinjama, nečestivim mjestima, nečestivim mjestima, mjestima gdje se odlaže smeće i slično, stanu također i u kućama. Prenosi se također عن سعد بن أبي وقاص قال بين أنا بناء عن داري إذ جاءني رسول زوجتي فقال أجب فلانة فاستنكت ذلك فدخلت فقلت ما فقالت إن هذه الحية وأشارت إليها كنت أراها بالبادية إذا خلوت ثم مكست لا أراها حتى رأيتها الآن وهي وهي هي أعرفها بعينها kaže od Sad ibn Ebi Vekata se prenosi, kaže bio je u kući kad je došao neki neko ko je poslan od strane njegove žene kaže dođi odgovori ili odi kod, kod te i te pa kaže meni je to bilo nešto čudno kaže pa sam ošao tamo i upitao šta je šta me zovete pa kaže ta žena kojoj me je poslala moja žena znači poslala glasnika da, joj, da mu kaže da ode kod te žene kaže rekla je pogledaj ovu e, zmiju i pokazala na nju kaže viđala sam je u pustinji poslije toga jedno vrijeme nisam viđala evo je kaže došla je u kuću to je ista koju sam vidjela tamo قال فخطب سعد خطبة حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنك قد آذيتني وإني أقسم لك بالله إن رأيتك بعد هذا لأقتلنك فخرجت الحية فانسابت من البيت ثم من باب الدار فكاجه onda je ovaj ashab započeo hutbu sa zahvalom Allahu Đelešanuhu spominjući zahval Allahu Đelešanuhu a zatim rekao obratio se tvoj zmiji, to je bio džin, ti si taj koji činiše zijet i ja te kunim Allahovim dželešanuhu velikim imenom. Ako te vidim ponovo ovdje na ovom mjestu, ubit ću te. Kaže, i zmija je prošla pored, izašla iz kuće, izašla na kućna vrata. Ovo se prenosi također u jednoj od knjiga koje je napisao Ibn Tejmije. Ima, imaju posebni načini, možemo ih na brzinu ovaj, iznijeti, kako i na koji način, ako postoje džini i dešava se to, recimo, da budu negdje u nekoj kući, kako i na koji način se istjeruju i izgone iz te kući. Ovo sve što pričam i što smo posvetili ove hudbe ovoj temi jeste iz razloga što smo ovdje za one koji nisu prisuvali ranije imali jedan vremenski period 10, 15, 20 dana ne sećam se nija tačno koliko da smo imali neke poznate svjetske učače koji su učili rukiju ili liječili Kur'anom džinsko, šeitansko djelovanje, a također i djelovanje sihira. Pa ove stvari jednostavno govorimo vezano za tu temu da bismo na izvjestan način upoznali se sa tom temom koja je e, bitna, a ima mnogo onih koji su oboljeli bilo da se radi o, o džinskom djelovanju, mesu ili bilo da se radi o sihirima, jer znamo ima mnogo tih koji se bave tim zapisima i sihirima čak i u Beču i u drugim gradovima Austrije da ne govorim na drugim mjestima e kako se izbune džini iz kuće kaže dobro bi bilo kaže da ti koji hoće da izgoni te žine iz kuće, kaže, odeš sa još dvojicom u tu dotičnu kuću. Zatim rečeš, u naši dukum bil ahdi ledi ahazahu alaikum Suleimanu en tahruđu wa tarhalu min bejtina kaže da rečeš i da se obratiš džinima e, tražim od vas po sporazumu ili ugovoru koji ste dali ili koji je, koji je, koji je uzeo od vas Sulejman a.s. da izađete i odete iz ove kuće u naširu kumulla en tahrudu vela tuhzu ehada i kaže tražimo to od vas u ime Allaha Đelešanu da izađete i da nikome zlo ne činite. Kaže to se tri dana ponavlja i ponovi. Ako se opet desi da se zna da nisu izišli, da se nalaze tu, onda ima poseban način koji bi, tre, koji bi trebao da radi specijalista. Kaže, ako ostane, onda se uči na vodu posebna dova i posebni ajeti, s tim da se stavi prst u posudu koja se prinese u ustima, tako da se uči ta dova i da beriće te dove ulazi u tu vodu i veriće svih kuranskih citata, a zatim kaže se da se sa svake strane kuće stavi ova voda i onda će ti džini morati napustiti tu kuću. Od specifika koje moramo spomenuti kada govorimo o džinima i, i, i šetenima jeste i to da su oni ispod, ispod nivoa ljudi. Dakle, ljudi su i pribraniji i iznad tih stvorenja i kod Allah Đelešanu inače svojom prirodom. Pa se kaže u, u ajetu وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Mi smo odlikovali sin, sinove Ademove وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا I kaže, mi smo odlikovali sinove Ademove i na zemlji, i na moru, i mi smo im dali rizk i na fat dobru, i mi smo ih odlikovali nad ostalim stvorenjima velikom prednošću. Prema tome je dakle to se govori o ljudskoj vrsti, što znači da je ljudska vrsta iznad nivoa džinski. A da li se dešava da ljudi napad, da džini napadaju ljude? Da, to se dešava. Postoji to. Pa možemo i o tome čitavo jedno predavanje, ako Bog da inša Allah, da ne dužimo više